บุ๊กทูสิบเอ็ดเดือน meses มกราคม janeiro กุมภาพันธ์ fevereiro มีนาคม março เมษายน abril พฤษภาคม maio มิถุนายน junho มีอยู่หกเดือน são seis meses มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม janeiro fevereiro março เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน abril maio junho กรกฎาคม julho สิงหาคม agosto กันยายน setembro ตุลาคม outubro พฤศจิกายน novembro ธันวาคม dezembro และยังมีอีกหกเดือนด้วย Também são seis meses. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Julho, agosto, setembro. ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม Outubro, novembro e dezembro.